uchinchi bosqich islom davlati makka sirtida rasululloh toifda bisat ya'ni payg'ambarlik kelgan yilining 10 yili shavvol iyida ya'ni milodiya 619 yili 5 oyning oxirlari 6 oyning boshlariga to'g'ri keladi rasululloh toifga chiqdi toif makkadan 100 kilometrda keladi rasululloh bu yo'lni ozodgardisi zayd ibn haris bilan billa boshdan oxiri piyoda bosdi u yo'l ustida har bir qabila manzildan o'tsa ularni islomga da'vat qilardi ammo ulardan birmi kishidan qubul qilish asri ko'rilmadi rasululloh bu safarning oxirgi nuqtasida toifga yetib berib saqif qabilasining sobiq boshlig'i amri ibn umayrning o'g'illari ya'ni toifning hozirgi katavoshlaridan abdiyol layl masud va habiblar bilan ko'rishdi va ular bilan suhbatlashib ularni allohga iymon keltirishga chaqirdi bu chog'da ularning biri alloh seni payg'ambar qilib avatgan bo'lsa mani ko'rgin deb qo'lidagi kabining yopiq parchisini yirtib tashlabdi yana birisi alloh payg'ambar qilishga sandan bo'lak odam topolmaganmidi dedi uchinchisi alloh bilan qasamki mening sanga gap qiladigan ig'zim yo'q agar sen rost payg'ambar bo'lsang sanga javob qaytirish men uchun xatarlik navoda yolg'onchi bo'lsang mening sanga gap qilib yurishimning hojati yo'q dedi shuning bilan rasululloh ular bilan suhbatni to'xtatib o'rnidan turdi va ulardan bu ishni makkiliklardan sir tutishni o'tinib qo'yib bu yerdan chiqib ketdi rasululloh toifda o'n kundek turdi u bu jarayonda toifliklarning nopozliq odami deb qaralgan odamlarning hammasi bilan uchrashdi va uningga islom to'g'riliq so'z dedi afsuski ularning hammasi birdak yurtimizdan chiqib ket deyishib rasulullohga qo'pol radiya qildi uningga bir uchum yalangtosh aktiblarni kushkurtib qo'ydi rasululloh toifdan chiqib ketmoqchi bo'luvdi bu yalangto'sh askilar va yuzsiz qo'lcho'ra toshqonlar uning keyniga kirib cho'qqan silishib tillashga boshladi hatto texmi asabiylashib yo'lning ikki chetiga kishilar uqib yoki uqmay yig'ilib sap tortib turishib udilg'a kelginni bir tarafdan tosh kesaklarni itib eg'zidan chiqqusiz sat gaplarni qilib rasulullohga haqorat qildi ular rasulullohning putlarga tosh to'qmoqlarni etib yerivatdi hatto uning kashi qonga to'ldi zayd ibn haris rasulullohga qayondan zarba kelsa shu tarafga o'tib o'zini qalqon qilib rasulullohni qo'g'daydi hatto unimi kalla boshlari yerilib natchi yeri etilib ketdi bu aqlsiz badbaxtlar davomli shunda xumsiliq qilib toifdan 4 kilometr yiroqlikdagi utba va shaybalarning big'ichi qo'g'lab keldi rasululloh nihoyat taslikda demi uzilib qolay deganda bu boqqa kirib oldi rasululloh makkaliklarning iqlik doirasiga kirib olgandan keyin Ondan bu noəhli şumpişanılar qaytib ketishdi rasululloh bu baqqa o'zini ilib tom tüviga kelib, bir tip tal soyasida halsirgan peti o'zini tashladi va tomga yo'linib o'ltirib nafsi ozroq joyiga tushivdi tortgan javri jafolarga ishchi qilganligini va uning ustiga birma odam imon aytib natija qozonolmaganligiga dili qattiq aholat tortganligini izhor qilib mashhur duosini o'qidi ey alloh man sanga o'zimning kuch quvvatsiz ojizligimni amalsiz qolganligimni va xalqlar orasida xoruzor bo'lganligimni shikoyat qilaman ey mehribon alloh sen ojizlarning parvardigorisan va meningmi parvardigorimsan meni kimga topshirsan meni yiroq notunishqimi yoki mening ishimga chang selayotgan dushmangimi agar sening manga g'azabing bo'lmasa hech vaqasi yo'q lekin sening tinch omonlik ato qilishing manga hammadan cho'ng kengchilikdir qorong'u zulmatlarni yo'ritgan dunyo va oxiratning ishlarini boshqurgan ulug' zotning nuri bilan man g'azibing tegishidan yoki man sening jazolashingga uchrab qolishimdan panoh tilayman yomon ishlardan saqlanish yaxshi ishlarga muvaffaq bo'lish faqat sening yordaming bilan mumkindir ey alloh bog' egillari rasulullohning ahvolini ko'rib ichi serildi va addas ismli bir xristian chakirini chaqirtib rasulullohga bir sop uzum opirib berishga buyurdi Addas üzümni üzüp kelib, Rasulullohning oldiga qo'ydi. Rasululloh üzümga bismillah deb qo'l uzatdi va ondan yeyishga boshladi. Buni anglagan Addas bu kalima so'zni bu yerning odamlari demaydi, degan edi. Rasululloh uningdan "Sening yurting qayar, qaysi dinga e'tiqod qilasan?" deb so'radi. Addas "Men o'zim xristianman, Naynvadin" deb javob berdi. Rasululloh salih banda Yunus ibn Mattonning yurtidan ekansan." dedi. Addas yunus ibn mattoni qandoq bilasan deb so'radi rasululloh u degan mening maslakdosh qarindishim bo'ladi umi payg'ambar bo'lgan manmu payg'ambar deb javob berdi addas buni anglab rasulullohning bo'yniga esilib usti boshlariga suyib ketdi oyog'iga yiqilib putlarini quchoqlab o'zining cho'nqur hurmat tuyg'usini bildirdi bu chaqda robiyaning o'g'illari bir biriga qarishib, mana qara u chaqiringni buzib bergili qopti", deyishdi addas qaytib kelib edi ular addasga qo'ya seni bu nima qilganing deb achchiqlandi addos ularga tushundirib ho'jidor yer yuzida bu odamdan ulug' kishi yo'q u manga payg'ambardan o'zga odam bilmaydigan bir ishni xabar qildi dedi ular addosga ey addas u seni o'z diningdan yuz o'rtib qo'ymasin har qachon sening dining uning dinidan yaxshi deb nasihat qilishdi rasululloh bog'dan chiqib makkaga qarab ravon bo'ldi u nihoyatda dili sunuq g'amkin parishon edi u bir chog'da qarnul manozil degan yerga yetib keluvdi alloh uningga jibril alayhissalomni tog' muakkal farishtasi bilan toifliqlarni axshabaynga bostirib o'tishga maslahat solishga avatdi imom buxoriy vaqaning tafsilotini urva ibn zubayr roziyallohu anhu orqali oisha roziyallohu anhodan rivoyat qildi oishaning urvaga so'zlab berishicha u rasulullohga mundoq degan ey rasululloh sanga uhud urushidikidanmi dishvorroq bir kun kelganmi rasululloh uningga javob berib man sening qavming tarafidan shundoq ig'ir kulfatlarga yo'liqqanki uning manga nisbatan eng ig'ir bo'lg'ini aqaba kundagi ish bo'ldi man u chog'da abyalayl ibn kulolga meni himoyasiga erishib o'tingan edim u mening iltimosimni qabul qilmadi shuning bilan man qattiq qayg'u alam ichida qaysi yoqqa manganimni anqirolmay mingib ketibdiman bir hazodan keyin o'shimga kelsam qarnus saolib hozirgi qarnul manozilga kelib qoptiman beshimni ko'tarsam bir parcha bulut ustimda manga soy tashlab turibdi qarasam uningda jibril turdi u manga nido qilib ey muhammad alloh sening qavmingning sanga degan so'zlarini va sanga qaytirgan qo'pol radiyalarini albatta angladi va sanga tog' muakkil farishtalarni musaxhar qilib avatdi uni o'zing xohlagan ishga buyurg'in dedi shuning bilan manga tog' muakkil farishta nido qildi va salom berib aytdiki ey muhammad Ahvol shu. Nimani xohlaysan? Makkadagi Abul Qubays tig'i bilan uning udilidagi Qayiqon tig'ini dum ko'mtiraman, dedi. Balki men Allohdan ularning sulbidan Allohni bir bilib ibodat qiladigan, sherik keltirmaydigan avlodlarni vujudga keltirishni umid qilaman dedim, degan. Rasulullohning bu javobida uning tangdoshsiz gigant shaxsiyati, kishi tunib yetkili bo'lmaydigan oliy janob axloq fazilati, insonparvar aloyidligi ko'rinib turibdi. bu chog'da rasululloh qayta o'shiga kelgandek bo'ldi va bir oz umidvorlik cho'mdi yetti qat osmonning ustiga kelgan bu g'aybiy yordam va madadlar bilan uning qalbi xilili taskin tepib qoldi u makkaga qarab yo'l oldi bir chog'da vodiy naxtiga yetib kelib u yerda bir necha kun turdi vodiy naxlida iqomat qilishga aplik ikki joy biri cho'ng iqin bo'yi yana biri zima degan joy bor edi chunki bu ikki joyda suv va o't cho'plar xeli mo'l bo'lib biz hozircha rasulullohning bu ikki joyning qaysi birida iqomat qilganligini muayyanlashtiradigan mukammal bir tarixiy materialga erisholmadik har holda rasululloh vodiy nahlida iqomat qilib turgan mezgilda alloh uningga bir qancha nafar jinni o'z qavmlariga vakolatan elchilikka avatdi alloh bularni qur'onda ikki o'rinda zikr qildi biri sura ahqofda ey muhammad Өз вақтыда бір түркім жылларны саңа Құр'ан таңшашқа әветтік. Олар Құр'ан тылаватыға азыр болғанда бір-бірге jim turinglar deyishdi qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantirg'uchi bo'lib qaytishdi ular aytdi ey qavmimiz haqiqatan biz musodan keyin nozil bo'lgan uningdan ilgari kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitob ya'ni qur'onni tingshidik ey qavmimiz Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhisalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Alloh ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Qur'oni Karim sura Ahqof 29-oyatdan 31-oyatgacha. Yana biri sura Jinda. Ey Muhammad, qavmingga aytganki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi. Ular qavmiga qaytib borgandan keyin aytdi: biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib qur'onni haqiqatdan angladik uningga iymon etdik parvardigorimizga hech kimni sherik keltirmaymiz qur'oni karim sura jin birinchi oyat va o'n beshinchi oyatlar mazkur oyatlarning mazmunidan va shuningdek mushu vaqa to'g'risidagi hadislarning mazmunidan qaraganda payg'ambar alayhissalom bu bir qancha nafar jinlarning uning qishi hozir bo'lganligini uqmaganligi uni keyin alloh mushu oyatlar bilan xabar qilganda ondan bilganligi va ularning bu qitim hozirlik qilishi tahi tunji qitim ekanligi oshkor bo'ladi va rivoyatlarning mazmunidan qaragandimi bu jinlarning shuningdan keyin bir qancha qitim elchi bo'lib kelganligi ma'lum bo'ladi bu vaqa alloh o'zining g'oyib qo'shinlari orqali rasulullohga qilgan zo'r yordami va madadi hisoblanadi Unundan qalsa, mushu vaqani ko'radigan holda nozil bo'lgan oyatlarning davomida payg'ambar alayhissalomning bu davati cho'qim g'alba qiladiganligi va hech qanday bir dushman kuchning bu da'vatning g'albisiri olg'a ilgirlashini qat'iy to'sab qilolmaydiganligi haqida ishorat va bishoratlar berilgan kimiki allohga iymon etishga da'vat qilg'uchining ya'ni rasulullohning da'vatini qabul qilmasa azobdan qochib qutulolmaydi allohdan boshqa ya'ni allohning azobidan saqlag'uchi yordamchilar bo'lmaydi Bular, yani Rasulullah'ın devletini kabul kılmakçılar o uçuk gımralıktadır. Kur'an-ı Kerim Sure Ahkaf 32. ayet. Ve biz cezmen işendik ki Allah'ını öz iradesini iş aşırıştın herkes aciz kılalmayız. Onun azabından mı keçip kutulanmayız. Kur'an-ı Kerim Sure Cin 12. ayet. Ana bu g'alba ve bu bisharatlar oldida Rasululloh Toifdan qo'g'lab chiqarilgandan beri uning ko'ngil osmonini qatma qat qoplab olgan qora tumonlar asta asta zoil bo'lishga boshladi u ko'p ikkilangandan keyin oxiri makkaga qaytib islom davlatini aslidagi yo'linish bo'yicha qayta boshlash va allohning abadiylik elchiligini xalqi olamga yetkazish ishini yep yangi jo'shqin ruh bilan texmi yaxshi jonlantirish qaroriga keldi bu chog'da uningga zayd ibn haris ey rasululloh ularning qishiga qandoq kira olaysan ular ya'ni qurayishlar seni chiqarib tashlagan tursa devidi Rasulullah, ey zayd alloh Ta'ala sanga mushkul ko'ringan bu ishlarga cho'qim chiqish yo'li ato qiladi alloh cho'qim o'z dinini g'olib qiladi va o'z payg'ambariga yordam berdi dedi ondin otlinib davomliq yo'l yurib makkaga yaqinlab kelib hero degan joyga tushdi va huzaa qabilasidan bir odamni ahnas ibn shurayqga o'zini panoliqqa ilishga o'tinib avatdi u man qurayishlarning ittifoqdoshi ittifoqdoshlar bir biriga boshpanoh bo'lolmaydi Uningdan keyin Rasululloh Suhayl ibn Amirning qishiq odam avatibdi. Suhayl Bani Amir jamoati Bani Kab jamoatiga panohlik berolmaydi deb javob qaytirdi Rasululloh uningdan keyin Mut'im ibn adiyga alchi avatib o'zini panohligiga elishni o'tinib edi Mut'im qo'shildi va harbiy yaroqlarni elib, qurollanib, ahli avlod va qavmi jamoat a'zolarini hamdamda bo'lishga chaqirdi va hammanglar qurollanib Baytullohning atrofida turinglar. men muhammadga panolik berdim dedi ondin rasulullohga кирген deb odam avatdi shuning bilan rasululloh zayd ибн haris bilan birga makkaga kirdi У baytullohga yaqinlab kelganda mutim tugisiga minib butun kuchi bilan to'lab "Эй quraysh xalqi man muhammadga boshpanoh bo'ldim hech ким uningga chiqilmasin deb e'lon qildi rasululloh baytullohning bosug'i теме rukniga yetib berib уни busa qildi va ikki rakat namoz o'qigandan keyin uyiga qaytib keldi mutim ibn adi va uning avlodlari rasulullohning atrofini qurolli qo'rshab hatto uyiga qadar billa opirib qo'ydi aytishlari qaraganda abu jahl mutim ibn adidan sen uni qo'llag'uchimi ya'ni musulmon bo'ldingmi yoki boshpanoh bo'ldingmi deb so'ragan mutim boshpanoh bo'ldim degan shuning bilan abu jahl sening boshpanoliqingga hurmat qilamiz deb jimib qolgan rasululloh mutim ibn adining bu yaxshiliqining tuzini saqlagan shunga u badrda asr elinganlar haqida agar mutim ibn adi hayot bo'lib bu sesiqlar haqida manga gap qilgan bo'lsa edi bularni ashuning yuzidan bo'lsimi albatta qo'yib yutatdim degan da'vatni qabila va shaxslargacha kengaytish besatning o'ninchi yili zulqadi ayida ya'ni milodiya 619 yili 6 oyning oxiri 7 oyning boshlarida rasululloh islom davlatini yangi boshdan qayta jonlantirish va uni qabilalar va shaxslargacha kengaytirish maqsadida makkaga qaytib keldi haj mavsumi yaqinlab kelgan bo'lg'achqa kishilar maxsus parvish qilib urg'iltadigan to'ginlarga minishib taraf tarafdan haj parizini ado qilish va o'zlariga foydali ishlarga qatnashish va belgili kunlarda allohga zikr aytish uchun топ топ bo'lib makkaga keladi shunga rasululloh bu fursatni ching tutib har qaysi qabila hojilari tushgan o'tanlarga birma bir berib besatning to'rtinchi yilidan keyingi odati bo'yicha ularga ислам dinini to'g'ri qilib tunishtirmoqchi va da'vat doirasini kengaytmoqchi bo'ldi ислам dini tunishtirilgan qabilalar zuhriy mundoq deydi пайғамбар alayhissalom birma bir berib islomga da'vat qilgan va o'zini qo'llab quvvatlashni o'tingan qabilalardan bizning o'qishimizcha Bani Amir ibn Sa'sa'a, Muharib ibn Xasfa, Bani Fazara, Ghassan, Murra, Hanifa, Sulaym, Abbas, Bani Nasr, Bani Bakka, Kinda, Kalib, Haris ibn Kab, Uzra va Hazarima qatorliqlar bor bo'lib, ulardan birmi odam da'vatni qabul qilmagan. Zuhri tilga olgan yuqorqi qabilalarga islom davlatining to'g'ri qilinishi bir yil yoki bir haj mavsumida elib berilgan bo'lmasdan balki besatning to'rtinchi yilidan boshlab hijratning oldingi haj mavsumiga qadar bo'lgan orliqdik mazgillarda to'g'ri qilingan ma'lum bir qabilaga islom davlati paloni yili yetkazilgan deb muayyan bir yilni muqimlashtirish to'g'ri emas bu yerda yana alloma mansur furiy besatning o'ninchi yili haj mavsumida islom davlati yetkazilgan deb bir qancha qabilaning ismligini muqimlashtirdi ibn isoq va e, shu ilib berilgan da'vatning ahvoli va ularning javobini zikr qildi tuvandiki uning qisqartilmasidir birinchi banu kaab qabilasi payg'ambar alayhissalom ularning ichidan bani abdulloh deb atiladigan bir jamoat kishilarining tushgan o'tiniga kelib ularni islomga da'vat qildi va ulardan o'zini himoya qilishni o'tindi hatto rasululloh ularga ey bani abdulloh jamoati alloh sizlarning otanglarning nomini bir chiroyli nomda qildi deb ularning hissiyotini uyg'otgan bo'lsa-mu, ular Rasulullohning bu da'vatini qabul qilmadi. Ikkinchi, Banu Hanifa qabilasi. Rasululloh bu qabila tushgan manzilga berib, ularni Alloh tarbiga chaqirgan va ulardan o'zini qo'llashni o'tilgan Ular Rasulullohning bu taklifini shundoq rad qilganki, hech qanday bir arab bularda qo'pol rad qilgan emas edi. Rasululloh yana Amir ibn Sa'sa jamoati tushgan manzilga kelib, ularni Allohga chaqirdi. va o'zini himoya qilishni o'tingan edi buhayr ibn firos degan shu qabiladan bir kishi chiqib alloh bilan qasamki agar man bu yigitni qurayishlardan himoyaga oladigan bo'lsam arablar meni yavitidi dedi ondin u yana aytib boqa agar biz sanga mushu ishqa bayat bersak ondin alloh seni muxolif kuchlar ustidan g'olib qilsa sandin qolganda huquq bizning bo'lamda yo'q dedi rasululloh huquq mansab allohning ilikida uni olloh o'zi xohlagancha o'rinlashtirdi deb javob berdi elqi kishi biz seni deb o'zimizni arablarning o'qug'i nishon qilamiz ondin olloh seni g'olib qilsa uning samarasi boshqalarga mansub bo'ladi shundoqmi to'limi qamlashmagan ish bizning bu ishingga hojatimiz yo'q deyishib rasulullohning davitidan yuz o'rishdi banu omir jamiyati haj faoliyatlarini ado qilib yurtga qaytgandan keyin qeriliq ahvoli bilan haj mavsumi qatnasholmagan bir mo'ysbit kishiga mavsum mazgilida ko'rganlarini so'zlab berdi ular halqi mo'ysbitga qishimizga qurayishlarning bani abdulmuttalib jamoatidan bir yigit kelibdi u o'zini payg'ambar deyapti u bizni uning bilan bir taraf turib uni qo'g'dashga va uni yurtimizga ilib chiqib ketishga da'vat qildi deyishividi hilqi mo'ysbit yo alloh deb kallasini tutdi ondin ularga ey bani amir xalqi bu nima degan cho'ng bexastilik endi bu ziyonning o'rnini to'ldirib olg'ili bo'lamdi azbiroyi xudo ismoil avlodlari mundoq cho'ng ishda yolg'on aytmaydi uning degani barhaq rost edi sizlarning aqlinglar na ketgandi deb koyidi makkiliklarning g'ayridan musulmon bo'lganlar payg'ambar alayhissalom islom davlatini har qaysi qabila va oymoq o'maklariga tashviq qilib ko'rganiga o'xshash xususiy arboblar va oyim shaxslargamu yetkazib tunishtirib ko'rdi ularning ba'zilaridan chiroyli javoblarga erishdi va ba'zilari mushu mavsumdan ozroqdan keyin musulmon bo'lib keldi tuvanda ularning qisqacha ahvoli tunishtiriladi birinchi suvayd ibn Samit. u yasrab ya'ni madinalik yetishgan shoir edi uning yuraklik jasorati she'riyatdagi talanti al orasidagi nupozi va hasab nasab jihatdagi o'rnini deb al jamoat uni komil ya'ni yetishgan kishi deb atashgan edi u makkaga haj qilg'ilimi yoki umr qilg'ilimi kelganda rasululloh uning bilan uchrashib uni islomga da'vat qilgan edi u rasulullohga mundoq dedi sening da'vatqining ehtimol mandikiga o'xshash ish bo'lsa kerak rasululloh sandiki nima ish u devidi suvayd luqmonning hikmati deb javob berdi rasululloh manga aytib bergin devidi suvayd rasulullohga biladiganlarini aytib berdi rasululloh buni anglagandan keyin bumu yaxshi kalam ekan mandikisi buningdanmi yaxshi ham afzal u olloh manga nozil qilgan nur hidoyat nurliq kitobdir va uningga qur'oni karimdan muyassar bo'lgan miqdorda tilovat qilib berib uni musulmon bo'lishga da'vat qilib edi u shu on musulmon bo'ldi va bu haqiqatanmu laziz sherin kalom ekan dedi keyin u madinaga qaytib berib uzoq o'tmay puas urushiga yem bo'lib ketdi uning musulmon bo'lgan vaqti besatning 11 birinchi yilning boshlariga to'g'ri keladi as urushi Madinada o'ltirishliq Әвис va Hazrajdan iborat ikki qabila отырсыдагы nihoyat uzoq сузылган qabila urushi edi. iyos ibn maos mu yasriblik navqiron yigit edi u avis haj umiki bilan birga hajrajlarga qarshi qurayishlar bilan ittifoq tuzish uchun makkaga kelgan bu besatning 11 yilning boshlarida bu os urushi portlashning sal oldidagi ish bo'lib bu chog'da yasrabda avis va hajrajdan iborat ikki qabila o'ttirisida adovat o'tlari yamrab yamrayotdi avs qabilasi son jihatda hazrat qabilasidan xilili oz edi payg'ambar alayhissalom bularning makkaga yetib kelganligidan xabar topgandan keyin ularning tushgan yeriga berib ular bilan ahvollashdi va ular bilan mungdishib sizlar maqsad qilib kelgan heliq planinglardanmi yaxshiroq bir ishga rag'bat qilamsizlar dedi ular nima ish u deb so'rab edi rasululloh man allohning payg'ambari u meni bandalarning olloh qil ibodat qilishiga allohga hech narsani shirik keltirmaslikka da'vat qilish uchun avatdi va manga kitob nozil qildi ondan ularga qur'oni karimdan tilovat qilib berdi bu chog'da iyas ibn maoz ey qavmim alloh bilan qasamki mana bu sizlar planlab kelgan ishdan cho'qim yaxshi ekan degan edi abul haysar ya'ni to'liq ismi anas ibn rafia bo'lib o'mak a'zolaridan biri edi o'ltirgan yeridan bir siqim shig'il to'pini ilibla iyasning yuziga chashdi va bizdan yiroq ket azbiroy xudo biz boshqa ish uchun keldik dedi shuning bilan iyosmi jimib qoldi rasululloh o'rnidan turib ketib qoldi keyin ular qurayishlar bilan ittifoq tuzishga kelisholmay qaytib ketdi ular yasrabga qaytib uzoq o'tmay iyas o'lib ketdi u o'lar vaqtida la ilaha illalloh allohu akbar subhanallohi valhamdulillah bir ollohdan boshqa hech iloh yo'q olloh hammidin ulug'dir olloh pok munazzahdir borliq hamdu sano allohga xosdir deb tahlil va takbir aytgan ekan Шуңа Мәдина халқы Иясның мусулман халаты өлгәнлегегә шәк кылмайды. 3. Әбу Зар Гыфари. Әбу Зар Мәдина атрапыга жайлашкан аһалларның бире булган Гыфар кабилесидән. u payg'ambar alayhissalom to'g'risida xabarni suvayd ibn samit va iyas ibn maazlar orqali anglagan va mushu xabar uning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan imom buxoriy ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda abu zar mundoq degan Mən Gıfar qəbilisindən adətdəki bir киши едим. Bizgə Məkkədə bir adam özünü пайғамбар deyə çıxıbdı degan хабар ağlandı. Şuna мен qərindişimə "Cür, Сен bu adamın qışığı verib öz iğizin bilan sözləşib, mənə onun xəbərini elib gəlgin" dedim. Şunun bilan qərindişim yürüb getdi. U Məkkəyə berib Rasulullah bilan uçuruşibdi. Ondan u qayıtıb getdi. Мен onundan "Əhval qandaq?" deyə sorasam, u "Əzbirayi Xuda, Мен faqat yaxshi ishlarga buyuriydigan, yomon ishlardan to'sadigan bir odamni ko'rdim xolos, deb to'mtaqli javob berdi. Shunga men uningga sen menga qanoatlarlik javob elib kelmabsan, deb qo'yib, bir to'lim ozuqliq va bir talas tayoq elib Makkaga qarab yo'lga chiqdi. 10 necha kunlik safarni yolg'iz besib, oxiri Makkaga yetib keldi. Ammo men Rasulullohni tonimaydim. Biror kishidan so'rashni afsus ko'rdim. Shunga men ussam Zamzam suyidan ichib, masjidda o'ltirdim. Shu asnoda qishimga ali ibn abu Talib kelib o'zingiz musafir o'xshamamsiz deb so'radi "Men, ha, musafirman," dedim u uyga borayli dedi shuning bilan men uningga ergishib uyiga bordim U mu gap so'rmadi, men mu uningdan gap so'rmadim yoki o'zimni tanishtirmadim Ertasi atigan rasulullohni bir uqay degan umidda masjidga keldim ammo uni menga tanishtirib qo'ydigan kim bor deysiz abu zar mundoq deydi bu kunmo kech kirib ketdi ali yana qishimga o'tib ketib janobingiz tig'chi boradigan yerini topolmaganmikin deb so'radi man yo'q tig'ish topolmadim dedim u meni uyga ilib ketdi u mundoq deydi ali ketib o'tib san nima odam bu yerga nima ish bilan kelgan deb so'radi man uningga agar sir tutsang aytib beraman devidim ali cho'qim sir tutaman dedi shuning bilan man uningga bizga mushu yerdan bir kishi payg'ambarlik da'vosi qilib chiqibdi degan xabar olinib edi man uning bilan so'zishib kelish uchun bir qirinishini avatgan edim u makkaga kelib qaytib beribdi lekin qanoatlanarlik javob ilib bormabdi shunga man o'zim bevosita berib ko'rishib kelay deb keldim dedim ali manga siz haqiqatan to'g'ri ish qilibsiz man hozir shuning qishig'i ketib boraman manga agish ming navoda man ehtiyot qilishga tegishlik biror odamni ko'rsam kashimni o'ngshigan bo'lib tom tuviga o'tib turaman siz o'tib ketavering dedi shuning bilan u oldimdaroq man keyinroq mangdiq Бір chog'dan кейін rasululloh бар manzilga kirdik man rasulullohga manga islomni tunishtirg'in дедім. rasululloh manga islomni tunishtirdi man shu yerdala musulmon болдым, rasululloh manga «Эй, Абузар, zar san bu ishni sir tutib қайтқын. Біздің bizning zuhur ya'ni қылған qilgan xabarimizni anglasang ondin деді. dedi Сені seni haq din bilan avatgan allohga qasamki man bu dinni ularning hammasi bor yerda dedim shuning bilan men masjidga keldim qurayishlar hammasi yig'ilib qorong'i tushgan ekan Men ularning so'rinig'i berib ey qurayish xalqi men ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh ya'ni bir Allohdan boshqa ma'bud yo'q deb guvohlik beraman va muhammad alayhissalom allohning payg'ambari va allohning bandisi deb guvohlik beraman deb tovladim ular birdak turinglar bu murtatni o'ringlar deb cho'qon ko'tarishdi va hammasi yomishib meni o'lgudek urdi bir chaqda abbos kelib meni ostiga besib yetib oldi va ularga koyib voy sizlarga g'afarliq bir odamni o'ltirmoqchimisizlar sizlarning tijorat bozoringlar va o'tish yo'linglar g'ifar tursa dedi shuning bilan ular meni urishdan to'xtadi atisi tong etuvdi masjidga yana bordim va oldingi kuni deganlarimni yana dedim ular yana uringlar bu murtadning adabini beringlar deb varqirashdi shuning bilan manga oldingi kuniga o'xshash tayoq to'qmoqlar yig'ib ketdi va bir ozodan keyin yana abbos kelib o'zini ustimga tashlab oldingi kuni deganlarini takrorlab ularni haydavatdi to'rtinchi tufayl ibn amri davsi u butun arablarga tunishliq katta arbob talantli shoir davs qabilasining qabila boshlig'i edi yamanning atrofiga joylashgan bu qabilaning xalifalik yoki yarim xalifalik o'rni bor edi tufayl makkaga besatning o'n birinchi yili keldi u makkaga yetib kelganda makkaliklar uning oldiga chiqib nihoyat qizg'in qarshi oldi va uning qadam tashrif qilganligi uchun oliy ehtirom bildirishdi va uningga mundoq deyishdi ey tufayl siz bu yerga qadam tashrif qildingiz oramizdan chiqqan bu odam bizga nurg'un og'irchilik keltirdi bal jamoatimiz orasiga tafriqchilik soldi ishlarimizga putlakashon bo'ldi uning so'zlari sehrning o'zi ota bola aka uka va er xotinlarning o'ttirsiga sovuqchilik soladi biz sanga va sening qavmingga bizning beshimizga kelgan kelmishlarning kelib chiqishidan ansiraymiz shunga san uningga gap qilg'uchi bo'lmag'aysan va uning gapiga quloq solmag'aysan deyishdi tufayl mundoq deydi alloh bilan qasam qilamanki ular manga so'zlar berib oxiri man uning gapiga quloq solmaslik va o'zimmi uningga gap qilmaslik qaroriga keldim hatto man uning gapini tasodifiy anglab qolmaslik uchun masjidga borganda qo'liqimga paxta lata kaplib oldim u mundoq deydi man shundoq qilib bir kuni atigan masjidga bordim rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda kabining oldida o'ri turib namoz o'qiyotgan ekan man bir besib ikki besib uningga yaqin yerga berib turib qoldim oxiri alloh manga uning ba'zi gaplarini anglatmay qo'ymadi tanishsam qulqimga ajoyib mo'ngliq ajoyib ta'sirli so'zlar kiryotidi shunga man ko'nglimda voy seni onasimning qog'osh olgan azbiroyi xudo мен degan bir aql egisi she'riyatdan xavrim bor odam tursang yaxshi bilan yomonni farq etolmamdim bu odamning so'zini anglab boqqanning nemisi yomon yaxshi gap qilsa qabul qilarman yomon gap qilsa o'z pit qolmamdi dedim va saqlab turib u qaytqanda agish mangdim hatto bir chog'da u bir uyga kirvidi manmu kirdim va uningga kelish jarayonimni va kishilarning meni uningdan qo'rqitqanini hatto qulqimga paxta gaplab etib olganligimni yana shundoqdimi uning ba'zi gaplarini anglab qolganligimni aytib berdim va uningga sen tashabbus qilayotgan hilqi ishingni manga tunishtirib boqqin dedim shuning bilan rasululloh manga islomni tunishtirdi va manga qur'oni karimdan tilovat qilib berdi shunga men alloh bilan qasam qila olamanki men uningdan huzurliq ва uningdan odil ham qanoatlanlik bir ishni anglab boqqan emas shuning bilan men shu an musulmon bo'ldim va shahodat aytib guvohlik berdim va uningga ey rasululloh men xalqim ishida inovatlik odamman man qaytib ularni islomga da'vat qilay deyman shunga allohga duo qilsang manga biror mo'jiza ato qilsa devidim rasululloh manga duo qildi alloh tufaylga ato qilgan mo'jiza shu bo'ldiki u mahallasiga yaqinlab borganda uning yuzida go'yo chiroq nurdek bir xil o'tkir nur paydo bo'lib qoldi shuning bilan u ey alloh u mo'jizni yuzimning g'ayrida qilsang ular bu tabdil surat ya'ni bu tashqi qiyofatning o'zgarib ketishi deyishidan qo'rqaman deb duo qilgan edi shu on hilqi uning qo'lidagi qamchisiga yo'tkilib ketdi tufayl berib otisini va ayolini islomga da'vat qildi ular musulmon bo'ldi ammo uning qavmi uning bilan taqirishib islomni darhol qabul qilmadi lekin u ular bilan davomli qaplashib yurib oxiri handak g'azidan keyinla 70 yoki 80 o'ylik musulmonni boshlab madinaga hijrat qilib bordi tufayl islom uchun qattiq sinoqlardan o'tdi va yamama urushida mərdlərcə shahid bo'ldi 5. Zimadil azdi U yamanning azdi Şənua qəbilisindən bo'lib jin çaplaşqanlara duo o'qiydigan odam edi U makkaga kelib mushriklardan Muhammad majnun Muhammad Sarang degan gaplarni angladı va ko'nglida bu odamning qishig'i berib bir duo o'qib ko'ray. Alloh uningga mening qulimda shifoliq ato qilibatsa ajab emas deb o'yladi-da, payg'ambar alayhisalom bilan aloyitdan ko'rishib, "Ey Muhammad, Мен жин соқыш кесілігі дуа оқимын. Сенің бұл дуайымға рәбітің бар мұ? деді. Пайғамбар алейхиссалам оныңға барлық хәмді сана Аллахы қастыр. Біз Аллахы хәмді сана етіміз. Аллахтың мәдәт, ярдәм тілейміз. Кемеки Аллах хидаят қылса, оны аздырғычы болмайды. Ва кемеки Аллах аздырывәсә, оныңға хидаят ата қылғычы болмайды. Гуалық беременки, бір Аллахтың башқа мәбуд бәрхақ йоқтыр. Аллах яки иганудыр. sheriki yo'qdir va guvohlik bermanki muhammad allohning bandisi va elchisidir amma ba'd dedi buni anglab sukutga cho'mgan zimat bu so'zlarni manga qayta bir aytib bergin dedi rasululloh uningga iliq kalima shariflarni qayta qayta uch martaba aytib berdi shuning bilan u man chiroqchi koinlarning sohir jodugarlarning va shoir so'zmanlarning so'zlarini anglaganman lekin sening bu so'zlaringdek shirin yaxshi kalomni anglab boqmabdikanman bu so'zlaring ko'nglimning to'ridan o'rin oldi qo'lingni akelgin sanga islomga bayat beraman dedida qo'lini sunibla rasulullohga islom uchun bayat qildi yasrab aholisidan olta pakjon Bi'satning 11 yili, ya'ni milodiya 620 yili haj mavsumida islom davlati nihoyatda yaxshi bir esil uruqlar bilan uchrashdi. Bu uruqlar tezla buyuk baraqsan mevalik daraxtga musulmonlar bu daraxtning soyasida necha yil davomlashgan zulm sitam va ezish ezilishlarning lovuldab turgan yolqinlarining zaharlik daftidan o'zini daldiga ola oladi shu mazgillarda makkiliklarning rasulullohni yolg'onga chiqarish va allohning yo'lidan to'sish qatorliq ziyonkashliklarga qarta rasulullohning qo'llangan dona tadbirlaridan biri u mushriklar bilib qolsa to'salg'i bo'lmasin uchun da'vat qilmoqchi bo'lgan qabilalar tushgan manzilga tun qorong'usida chiqadi u bir kechasi tun nisbi bo'lganda abu bakri va ali ikkalan bilan shu maqsadda zuhayl va shayban ibn sulaba qabilalarining bargohlariga bordi va ular bilan islom to'g'riliq so'zlashdi va abu bakr bilan zahal qabilasidan bir odam o'ttirsida qizg'in ijobiy savol javoblar ilib berildi banu shayban qabilasidan kelganlar kishini umidvor qiladigan javoblarni bergan bo'lsimu lekin ular islomni qabul qilishdan hozircha to'xtab turadiganligini aytdi Ondan Rasulullah Mina tig'i davanini bo'ylab mangdi va shu atrofda bir nechaylarning gudung-gudung ovozini angladi. Burilibla shularning qishig'i bordi. Ular Yasrab yoshlardan Asad ibn Zuroa, Bani Najjar jamiyatidan, Avn ibn Haris, Bani Najjar jamiyatidan, Rafiya ibn Malik ibn Ajlan, Bani Zurayq qabilasidan, Qutba ibn Amir ibn Hadid, Bani Salima jamiyatidan, Uqba ibn Amir ibn Nabi, Bani Haram ibn Kab jamiyatidan Jabir ibn Abdullah ibn Riab, Bani Ubayd ibn G'anam jamoatidan qatorliq 6 nafar yosh o'g'lon edi. Yasrab aholisining ta'liyi o'ngdan kelganlikning birdan-bir alomati shuki, ular ittifoqdoshi bo'lgan Madina yahudiylardan pat yaqinda oxir zamon payg'ambari zuhur, ya'ni maydonga kelib chiqdi. Biz uningga dastlab qilib agishib, uning rahbarligida sizlarni od Eram qavmlarini o'ltirgandek o'ltiramiz deganlarini anglab qoladi. bu qitim payg'ambar aleyhissalam ularni qishig'i berib sizlar kimlar deb so'radi ular biz hazrat qabilasidan deb javob berishdi rasululloh yahudiylarning emildoshlari ya'ni ittifoqdoshlari deb qo'shib qo'ydi ular ha ha shundoq deyişdi. payg'ambar aleyhissalam, o'ltirmamsizlar sizlarga gap qilay devidi ular bo'ludi deyishib o'ltirishdi Шуның белән Расулуллах уларга исламның маһайәтен шәрхиледе ва өзенең дәвәт нишанын оттыры куеп, уларны Аллаһ тарафка чакырды ва Куръан Кәримдән тилават кылып берде. Şu an ular bir-biriga bilamsizlar, ey qavmdoshlar, Alloh bilan qasamki, бу cho'qim yahudiylar bizga tahdid салган payg'ambar шу. Shunga улар бу payg'ambar bilan bizdan burun uchrashib olmaslik kerak. deyishdi ва uning davatiga tezla ovoz qo'shib o'zlarining musulmon bo'lish rag'bati borligini bildirdi ular yasrabning yiroqni ko'rar oqillardan bo'lib amdila oyoqlashgan ammo yanala yamrash ehtimoli bo'lgan ichki urush o'ti yasrab xalqini qattiq atgan bo'lg'achqa ular rasulullohning bu davitining urushning tal tukus sababi bo'lib qolishini umid qilishdi Shuning ular rasulullohga ey rasululloh biz hozir xalqimizni tashlab bu yerga keldik ularning orasida uch adovat va yomonliqlar hech qanday bir qavm orasida bo'lmas Үмітке Аллах сенің сәвәбің bilan оларны бірләштірвесі әжәп emas. Biz қайтып оларны bu ішқы дәвәт қылымыз. Вә biz құбыл қылған bu dinni оларға мұ тоныштырымыз. Әгер Аллах оларны сән арқылық бірләштірвесі, о чағда сәндің әзіз адам болмайды, деді. Олар Мәдинеге қайтып барғандан кейін Мәдинеде ислам дәвітіне еткізді. Нәтижеде Мәдине тәвәсіде әнсар айылларының әммісі де Расулуллахның гепіден башқы геп болмайдыған болды. rasulullohning oishaga uylanishi haqida qo'shimcha izohat mushu yili ya'ni bisatning 11 yili shavvol oyida rasululloh oisha siddiq roziyallohu anhoga uylandi oisha bu chog'da 6 yoshga kirgan edi va uning bilan hijriyining 1 yili shavvol oyida bir takidi bosh qo'ydi u bu chog'da 9 yoshga to'shgan edi 所有。